dan dikenal al-insan. Kadang disebut ad-dahr. Bergerak oleh awal ayat, ada sebutan al-insan, ada sebutan ad-dahr. Antara insan dan dahr ada kaitan. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل استفهام tapi ngangge maknane kot hal ada teman-teman nekani balade hal teman-teman nekali hal ada teman-teman nekani alal insani yang atas manusia silun apa saantara bidat dari sangking taun, sangking mongso. lan yakun hale ora ana sapa manusa syai'an iku suwi-wici mazkuran kan disebut-sebut artine manusa niki ngalami saantara waktu durung isa disebut namane bahasa Jawa Kudus ora bejaji durung ana regane di manusia tahu ngalami seantara waktu ora bejaji ora bejaji ku ora ana regane ceritane macem loro manusia sing dimaksud mulai pertama Mbah Adam Mbah Adam iku kejadian sangking lebu kullukum min adama wa adamu bintu Kue kape manusia ku Adam, Adam sangka lebu. Nalika sejati lebu. Dicampur karo banyu. Diunyet-unyet. Dikentang-kentang. Jadi lempung. Patang puluh tahun. dadi Mbah Adam sadurunge dadi manusia iku ngrupakake lemah lembung ya petang puluh tahun dijarno jadi orang ana wong nyebut-nyebut ana kaya lembung ngoten niku ora ana ora ana sebutane engko nek wis dicetak dadi botol Eh, ya nyebut botol kowe nek dicicak dadi kenteng le nyebut kenteng nalika dadi lembung durung ana namane lah manusa, sekawet ora ana namane hmm. ora bejaji Mulane badane ana namane ora perlu kemakinan, kemayunan. dia kau cuma naji ne. Hmm. Ayat ini kau ngemutake datang kula jenengan sebagai manusia. Kue ku dia kau cuma naji ne. Senajan manusia orang naji ne. Tapi Gusti Allah wani nuku manusia nek ngambale apik. Kalile innallaha ashtara minal mu'minina ambusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Innallaha ashtara Gusti Allah sanggup nunggu minal mu'minina sing dituku wong mukmin nek wong kafir mah ambusahum awae wa amwalahum bandane Gusti Allah le nunggu ora cirian bi annalahumul jannah Gitu nganggo swarga hmm. swarga ku apa pertamanan sing isine gedung-gedung sing endah-endah buah-buahan sing macem-macem widadari sakwernane corak hmm. di hmm. suarga jadi saya tinggal tu tuku orang cilian wong islam dituku nganggo suarga ku apa nih jiwane padahal asale ora ner ora regane lam yakun syai'am mazkura dituku kanggo swarga eh, iki nek manusa mau ngamale apik hmm, bolane basane ora do manusa bilal mukminina awake bandane bandane nek dijagati. disedekahi besok dituku nganggo swarga hmm. di manusia. Padahal asalnya rana jini. Nah, suarganya sendiri itu sepi kok gelap ngamalik. Kusya Allah nak tunggu orang cilian. Ya. Wong mojo la haula wala quwata illa billah. Ora ngati semenit. Iku lenuku Gusti Allah gedung sangka mas celaka teretes bardian iku regane la haula bayangke nek sampean le maca la haula wala quwata illa billah sedina ping 100 ndung pira besok gedunge sampean ya Wa maca subhanallah, alhamdulillah, Wala la ilaha illallah, dan tiga taman pertamanan. Boten sawah, boten alas ning taman niku insyaallah murah niku mula kita kesempatan waktu iki ampun disia-siakake nganggur-nganggur keturun lesean lesane tetap zikir atine tetap zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah bar Allah bar Allah tetap zikir apa supaya ana kajarane hmm. sapake akeh le golek ganjaran hmm, Niki Gusti Allah liwat surat Al-Insan nerangake situasi de manusia mulai bahadam. Terus diterangake pisan Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj inna satemene ingsun Allah khalaqna nitake ingsun al insana ing jenis manusia min nutfatin saking mani sperma amsha jin kang campuran iki diterangake manusia iku kedadian saka mani campuran campuran saka manine wong lanang lan manine wong wedok diterangake tengene surat At-Tariq fal yanzuril insanu mimma khuliq manusia kudu gelem pikir-pikir mimma khuliq sangka apa manusia digawe wajib kudu mikir manusa. gelem ya mikir gak gelem ya mikir sangka apa manusia Dan manusia isin nyebut ke isin mergo barang sing jijik menjijikkan Gusti Allah ora isin Khuliqa min ma'in dafik manusia dititakake cangkeng banyu Dafik sing metune tersendat-sendat. khuliqa mimma indafik banyu sing metune tersendat-sendat min baini sulbi wastara'if metu sangka wakase bekasnya si lanang lan ngandap susune si wadon wong lanang karo wong wedok gembal Medal sperma masuk nangane telaga-telaan telana ane ibu rahim masuk nangane telana ane ibu kadang pitan bulan bolong bulan sangang bulan jadi manusia mengalami proses sing indah. sing lanang ra ngerti Jawa-jawane, sing wedok ya ra ngerti Jawa-jawane ning Quran nerangake. Proses kejadiane manusia nang ngene kandungan ibu. Pertama nutfah sperma mani. Mani petang puluh dino. berubah menjadi jarah Cara rapi alakoh. Asalnya nutfah batang kulit jino berubah menjadi alakoh. jarah segumpal. Batang kulit jino. Jadi mudroh nomor telu. Jaking segumpal. Batang kulit jino. Tak ada daging sekumpal. Daging mau jadi balon nam. Patang pula dina. Pasa sahur mal idha malahmah. Balon dibungkus daging. Patang pula dina. Patang pula dina peng lima. Rangatus dina. Rangatus dina itu ngane wang jawa. pitung wulan mlaku iki hitungane wong Jawa pitu mlaku aja digenti pitu ndadak oh, iki iki biasa dekesepa meh pitung wulan tapi durung iku tiyang sepuh kuna nek nyebut pitu mlaku terus tata-tata sing Islam cara Islam sing ora Islam cara ora Islam cara Islam ana istilah nek cara Arab tasbih cara Jawa mitoni mitoni ku diisyarai nangane Al-Qur'an surat Al-A'raf juz والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Gusti Allah nyatake sira kabeh sangka awak-awakan siji yaiku Adam Adam tadi gawe no bojo setelane kumpul hamil dari ke hamil cilik-cilian kamar rabi sesari bari wirana rono falam ma dalam hamile wis tuwa pitung bulan ya Allah rabbahuma ibu bapak berdoa lain ataitana sholihan lanakunan nanasyakirin nek diparingi putra yo syukur niki dalil mitoni kadang-kadang sok ana dalil mitoni gak ana mergo niki aja mi gak ana gak ngono ya nyatane sing apal yo iso ngene hmm. dai dalil mitoni baca ana hmm. perubahan walakad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudhatan fa khalaqnal mudhata izama fa kasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar surat al-mu'minun juz walulas proses perubahan manusia. Hmm. Onten. Ada sih nerangna petambul Cina hadis rawahul Bukhari wa Muslim inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fi sur petambul nutfah berubah jadi alakoh di arah gebal. Patang puluh dino jadi mudra, terus dipasang nyawa. Perubahan telu, patang puluh peng telu, satu serang puluh. Para siang sepuh kuno, patang puluh peng telu. Berarti petang bulan. Mulane acarane kadang-kadang tasbek metoni, kadang-kadang sarbek ngapati. Oh, ini ana acarane ya, kono-kono daki-daki ngono lho. Ya, ngaji tenanan jadi iso. Sarbek ya ana dalile, tasbek ya ana dalile. Ya. Cuma kadang-kadang sing joni ndakake iku sok kecampuran sing ora bener. Sing benar, nek ndakake tasbih utawa tarbih ngaturi tangga separo dulur-dulur para santri. Engko acarane maca Quran, apa kepengen sak Quran utuh iku sak kersane sing digawe apa mencikuk surat Yusuf ben ketularan ganteng api laku deh kayak Nabi Yusuf nek kepengen lanang ana sing kepengen wedok maca surat Maryam ben lakune api rupanya ayu kayak Bu Maryam geng ngarani tafaul tafa'ul kunjadang kebaikan ngarap ngarep kebaikan dan ketularan kaya Nabi Yusuf oh, ini caranya kaya ngono engkau terus moco salawat bar moco salawat berdoa tadi moco Quran moco salawat terus berdoa tapi ora usah ribet-ribet kendi garendok dipecah engko keliru hukume mecah kendi haram putusan muktamar nahdlatul ulama hmm. muktamar niku majelis sing ditekani ulama-ulama sak Indonesia wakil kaya wakil kudus mbak kiai turaihan wakil Rembang Mbak Kiai Bisri, wakil Pati Mbak Kiai Sahal, lagi Jeporo Mbak Kiai Abdur Rosid Kiai Kiai dengan anak-anak secandi anak ini muktamar pun ada pakai mecahkan di haram hmm, haram Dewang Islam orang usah ribut-ribut barat mecah kendi. Nek mecah ndok, kena asal nak baca eh, ya lembaga nak baca saja cuci sing akeh langsel eh, dateng ayat jadi bener-bener campuran antarane si lanang lawate wani kanggo wong lanang manggen nangone iko bekas balung iga bekas kanggo sing wedok wonten ngandap susu lamane niku kedadian saking panganan hmm, nah, niki tiang jahar sekol iwa pecel cepeting macem-macem lebu saking lesan cangkem terus lebu di Ya, contoh kalau gilingan, gilingan kasar. dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding ampase jadi kotoran sarine jadi darah merah terus darah merah diterima oleh mesin mesin sing alus DONG ding dong ding dong ding dong ding dong ding darah merah ampase tetep dadi darah sing kotor sarine dadi mani hmm. mani ganggu sing lanang manggon nek iga wekas dalem iga wekas sing wedok nek ngandap susu iki keterangan Quran min baini sulbi wa nah terus tukaran bengi-bengi ah. meloncat mani sangka silanang masuk nak ngene rahime sing beda hmm. jadi nek manusia iki sangka mani mani kejadian sangka darah merah darah merah sangka panganan uben uben nek panganan halal bocah niki dadi bocah sing apik dipimpin nang ngene ibadah gampang tapi nek saka panganan-panganan sing haram panganan-panganan sing koruptor angel hmm, mereka sana yang jadi barang elek barang diapek itu angel hmm, jangan jadi mulanya bab mangan iku nganti di jauh ke jauh perintah ya ayyuhan nasu hai para manusia kulu mangan no siro mimma fil ardi barang sing teka bumi tukulane halalan tayyibat Hmm. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kule o sing halal, tayyiban sing apik. Uh, ah. Upamane duren. Duren tuku sing halal, durene duren petruk, tayyiban, timbangan enak. Hmm. Ojo duren halal tapi mentah, ojo. Jadi halalan sing tayyibah. Hmm, bicaranya. Oh, no, no, no, no, no. nganti dikon mangan. Tapi golek oh, sing halal, sing bagus. Hmm, apa maksudnya? Ben besok jadi anak ki anak jeladren sing apik. Hmm. Jadi nek dipimpin sing ngene keapian gampang. Mulane nek ana anak-anak denyeng kolet madeni wong tuwa. Ngene kaja wong tuwa nguring-nguring tok isine. Eling. Sing mbak lebokna dadi anak mau barang halal ta haram. Iki dipikir niku aja no nyenani ya wong tuwa isane nyenani ya. Ora rutin nek anak iku sangka wong tuwa. Ada menawa nek kau tahu korupsi, mbok menawa. Nah niki kok nyalake to anak kok mana ni wong tuwa. Ya mergo wong tuwane le mangan. Ah niki. Niki obat lho. Ya. Jadi wong tuwa juga susu nyentak-nyentak ah, isane nyentak-nyentak ya. Eleng. Bende kok tau korupsi biro ngono barang kan. Hmm. Ya. ya. Naftarihi muci insun Allah ing manusia. Manusia orek na undungnya ku diuji. Diuji kan ngelakoni perintah-perintah nyingkiri larangan. Iso tahora. Hmm, Tengri gini diuji. Nah, naftarihi. Akhirnya, Rene perlu ujian. Mula bacaan lahu mongkon dati ake ingsun ing manusia sami an ing bisa ngrungu basiran dan bisa ningali. Mergo apa? Tatanan agama itu disampaikake dening para rusul liwat jago Quran, liwat jago hadis. Iki wong supaya ngerti diparingi pengrungu lan penglihatan ana sing gawa kita lan ngrungokake didelana cetha-cetha tenan diwacakno nah dong iso paham ya kadang-kadang asale ora paham barang ngrungokno malah paham diterangno nek kene iki prosese manusia Inna sapa mana insun Allah hadainahu nudhaka ya sapa insun ing manusia. Asabila ing jalan pituduh. Asabila ing jalan pituduh, jalan sing bener dikandak lagi sing bener sing halal. Akhire piye? Imma syakiran ana kalane dadi wong mukmin. Syakiran dimaknani mukmin. Mergo wong sing gelem syukur iku wong Islam. wa wa imma kafura lan ana kalane sing kafir ora gelem nah syakiran maknane mukminan alhamdulillah kula jenengan termasuk golongane imma syakiran syukur Mulanya le syukur di setenanan. Lesanya sing gampang le syukur. Bakda dahar, enak, alhamdulillah. Dipaksa. Ojo nganti gurah. Alhamdulillah. Tangi turu, saya tanget Alhamdulillah. Tangi turu orang ngecat cenghalan. Dipikir, ini dipikir. Ada orang yang tangi turu ngecat ceng terus mati. Ada. Lagi kula menjena tangi turu jenggele kepenak enak nih. Ring di, ring oh, caranya. Isaring ula, pipis, eh, eh, wudhu, terus sholat. Alhamdulillah. Kok bisa sembahyang? Alhamdulillah. Imma syakiran. Jadi kula jenengan supaya tetap imma syakiran. Wong mukmin. Ojo keliru kahuro Hmm. Ya. Terus Gusti Allah nerangake. Wong-wong kafir mlayune ring ndi? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Niki mengenai kiraah carane maca kula terangake tamban-tamban. Tengene lafal salasilah. Tengene salasilah niki biasane Quran ana tulisane alif. tapi carane maca nek wasal lame diwaca cekak inna a'tadna lil kafirina salasila wa abulalam wa sa'ira salasila wa abulalam lame cekak ono alipe tapi ora kena diwaca alipe. Salah sila wa awla la wa sa'ira. Nek diwaca wakaf, kengeng wajah kalih. Iki mbak menawa ana takon. Kok ana alipe? Iya mergo nek diwaca wakaf kena wajah loro. Nomor siji, inna a'dadna lil kafirina salasila salasila kengeng kena disukun salasil nek wako kengeng wajah loro kengeng fathah salasila kengeng sukun salah hasil nek wasal mesti cekak salah hasil apa agulalau wasaira imra kok nawa nawang takon salah sila cekak kok ono alipe sebab e apa sebab ono tiro asabat nek wasal kena macam loro kena nganggo alif fathah kena sukun nek waqaf hmm. ya malah nek kira ate imam waras model mana kene Inna a'tadna lil-kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira ya salasilan wa aghlalan wa sa'ira qira'at imam warsh Inna katamna insan Allah atadna Nyediani insan Allah lil kafirina kanggo wong kafir kafir Tak sediani salah silah yang piro-piro rantai Kanggo nyeret ning neraka Di wong-wong kafir Rantai-rantai hmm. Gue nyeret Wadalan lan pira-pira belenggu, nongene gulune ana belenggune. Wasaira lan geni sing panas. Hmm. Wong kafir-kafir sebab napa? Wong kafir ora gelem mengeran Gusti Allah. Ya. Jadi besok mesti neraka pasti. Aja insyaallah ya. Anu wong lucu-lucu, wong kafir insya Allah lebih neraka. Wong wong wong, ini ku namanya siapa Allah. Wong kafir mesti neraka. Wong Islam mesti suwargo. Hmm, ya. Oh tak insya Allah dong. Cuma wong Islam lebih suwargo langsung tak ora. Adalah adalah anak kotorannya tak ora. Hmm, Nek ana kotorane langsung swarga. Ana kotorane dikumbah dike. Ah, ngumbah tayange iku nganggo geni. Oh, tayange ben ilang dike. Mergo mlebu swarga blendok-blendok wae. ngalah-ngalah wong swarga. Malahane kudu dikumbah ben ganteng-ganteng. Adatane ngono. Jadi eh, wong Islam mlebu swarga ku langsung ora ana sing langsung, ana sing ora. kok ora apa kanggo ngumbah kotoran-kotoran oh, tayang-tayange itu. lha ngumbah tayang iku nganggo geni ora banyu hmm, iki carane ana ah, kepengin aman ora usah digumbah nganggo geni dungane wakina ada dan ada ya sedungo sabu jagat hmm. Tapi ada dungo tak cak sembahyang lucu. dungo terus cak sembahyang lucu itu. Iku nek wong sing elek-elek wong kafir ngono. Sing wong apik-apik. Sinal adra rasa tenne wong sing bagus-bagus. Iki sing wong bagus-bagus iki wong Islam. Ya sampean nek dicakoni wong Islam wong bagus-bagus ya. Na innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika khairul bariyah oh, ya wong sing mukmin iku khairul bariyah bagus-bagus e wong makhluk sing wong kafir syarrul bariyah paling ala. mulane wong kuna iku nang ngene paling elek-eleke makhluk sapa wong kafir oh. Wong kafir karo curut, apik curut. Sebab apa? Nek dicakone curut besok jadi lebu. Ora mlebu neraka. Wong kafir mesti neraka. Hmm, gitu ya. Tapi nak anak wong kafir aja di mana anak dia larati ini. Hmm. Tapi ini aku menganggut dasar dasar Quran. Sing tonggane riwayat bayi nah lam yakunil iku. ulaikahum sing wong kafir syarrul bariyah ala ele makhluk sing wong islam khairul bariyah api-api makhluk hmm. iki diterangno innal abrara satemne wong sing bagus-bagus yaitu wong islam ya syarabu bakale padha ngunjuk ningkak sing saking gelas Kana kang ana pemisah juha campurane unjuan mau kabur lupa kabur. Iki kabur dudu kabur kabur saya juga nulis wonten. Nama pengawan sing terkenal teng sebarga. Namine pengawan kabur. Hmm. Kabur ku apa? Ainan sumberan. Ya syaratu kang padha ngombe dia kelawan ainan sapa ibadullah para kawulane Allah sing kekasih yuwajiruna kang bisa bisa mancur mancurake sapa ibadullah ing ainan sumberan tafsiran kawan mancur mancur temenan carane wong ngombe ora usah mlaku nangane suwarga sampeyan teng kamar ngombe wonten sumberan sing dialirke nganti nang jero kamar dadi ora usah ora dadi wis ana selange tutup kamar tutup anu ana mancer mancer sing tingkat siji ya isa tingkat loro iso Isu warga wis tenang Indonesia satu tahun kepengker nerangake aliran aliran banyu-banyu ku lewat apa berasik kadang-kadang si Joko mendulur ada mengisar itu saja suarga wis nerang no sak dirunge hmm, tahun wis nerang no hmm, yufat ciru nah tafsiru jadi suarga karo orang Indonesia nah, orang Indonesia niru-niru anuan suarga Jadi besok wong suarga niku mboten wonten kengelan. Ngombe sak jalan-jalan, bimlaku ya sak mantep ana. Nggih. Keterangane nak Quran yufatsiruna tafsir. Tumagi-mriki yufuna bin nadri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika khusni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa wa sunat iba'a wa arinal batila batila sunat inaba. Rabbana atina fil hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.